أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد Nastavljamo komentar knjige Tesir Mustalah al-Hadis od doktora Mahmuda Tahana. Uh, olakšani uh, mustalahul hadis, odnosno olakšana uh, hadijska terminologija. Prošli put smo, do, zadnji što smo govorili, govorili smo o mutevatir hadisu. Šta znači mutevatir hadis? Njegovu podjelu i najpoznatiju, uh, znači podjelu hadisa mutevatir, odnosno propis uh, mutevatir, uh, mutevatir hadisa, odnosno a, a, sa strane toga koliko je, a, e, koliko je prihvaćen i šta, da li on, da, da li on ukazuje na znanje, a, jasno, nužno znanje ili ne ukazuje, o tom smo govorili, podjela motivatora hadisa na, na hadis po značenju i na, na hadis po tekstu. Motivatora se ispomenuli smo knjige, dvije najpoznatije ili tri knjige u kojima su učenjaci zabilježili i spomenuli motivator hadise. Pa smo spomenuli od tih knjiga je knjiga od e, Sujutija koji je jedno napišao detaljniji, a to je Zharul Mutanasira, Filahvarul Mutevatire, e, gdje je detaljno opisao, spomenuo rivajete hadisa, a onda je tu istu knjigu on napravio e, rezimi, odnosno skraćenu verziju te knjige pod, nas, pod nazivom Katful Ezhar. I u njoj je on sakupio 130, odnos, pardon, 112 hadisa Mutevatire on je znači nakon što je on e, sabrao, utvrdio i tako dalje, spomenuo je tu 112 hadisa. S tim da je on tu išao, e, išao na to da sakupi e, mutevatir hadise po tekstu, a ne po značenju. <clears throat> Više, znači, većinu hadisa koju spomenuo, spomenuo je po tekstu. Znači 112 hadisa. A onda nakon njega napisao knjigu e, poznati učenjak Muhammed ibn Džafer el-Ketani, Sufija, ali bio, eh, al bio učenjak u hadisu, poznati sufijski šej, eh, napisao knjigu eh, Nazmul Mutenathir, min hadithil mutevatir. I to je najkvalitetnija knjiga po tom pitanju. On je nastao znači, da, da sabire ono što su učenjaci prije njega uh, govorili i nastao da se vrati u knjige uh, u knjiga, e, uh, knjiga u kojima su učenjaci za određene hadise, kada sakupi se njihove rivajate, da kažu taj e, ovaj hadis je mutevatir. I sakupio te hadise. Da završimo ovu temu, mutevatir hadise, pa ćemo nas dalje išavati. Pa je on u toj svojoj knjizi sakupio ni manje ni više, kad, znači sve hadise mutevatir koje je spomenuo, svim poglavljima, svim oblastima, ni manje ni više nego 310 mutevatir hadisa našo šart mu je bio, naravno, koji su, su utjec davio šart, da, da, da je najmanji e, broj hadisa koji se spomine u jednoj, u jednoj tabeqi ravija, počeo da shaba pa nadalje, a to je deset ravija. Znači, u jednoj generaciji uh, ravija, da, se, da je ga spominju taj hadis, najmanji desetorica. To mu je bio šarcu jutija, tako je nastavio i to isto nastavio i uh, učenjak Ketani, pa je sakupio, znači, tri stotine deset hadisa. Uh, Uh, jako je zanimljivo i dobro je znati te hadise, da se zna koji su to hadisi. Koji su to hadisi za koji učenjaci kažu da su mutevatir. Kad kažu mutevatir, što nam je fajda u tome kad kažu mutevatir? Što znači vjerodostan, ja delim oko toga, ne trebaš istraživati. Osim možda neke, neke detalje oko toga, neke možda dodatke, neke riječi, neke rečence unutar tih hadisa, ako, je, ako su opriječne jedne drugima i tako dalje. Pa ću ja na brzinu preletiti te hadise koje on spomenuo. Uh, Kaže, od motivatir hadisa, sam po naslovima ću spomenuti, radi koristi. E, jako je to fino znati. Kad bi zap, zapamtili ti 20, 30, 50 od tih hadisa, 310, jako je to korisna stvar. Kaže u, u Kitabul ilm, knjizi o znanju, on je tu spomenuo šest hadisa koji su motivatir. Prvi hadis kaže men kezebe aleje mutamideno, onaj poznati hadis, onaj ko slaži na mene namjerno, neka se pripremi mjesto u džehennem, mutevatir hadis. Drugi hadis kaže nadarallahu imra'en, uh, e, kaže uh, nadarallahu, znači prosvjetlio, učinio svijetlim uh, e, lice Allah Žešanu onom čovjeku koji semija, čuje od mene hadis pa ga prenese drugom, kaže mnogi oni kojima bude prenesen, ima i veći fik razumijeva tog hadisa od onog koji prenosi. Taj hadis je također mutevatir. Također ha, hadis e, e, liubelig il šahidu minkum lgaib neka prenese onaj koji je prisjetan, onaj koji je osutan, također hadis mutevatir. Hadis mutevatir također kaže koji govori o fadlul inmi ulema, hadisi koji govori o o uh, fadlu, o, uh, o vrijednosti znanja i učenjaka u lemi. Poznati najduži hadis, motivator. Uh, Onda hadis mutevatir također kaže talebul in farida, da je traženje znanje farz farida. Taj hadis je također mutevatir. Da, hadis od u, u ovih šest hadisa kaže men suila an ilmin feketem, ona koja bude upitano znanje, pa sakrije to znanje, e, bit će zauzdan na, na, na sudnje danu sa uzdama od vatri, također mutevatir hadis, iako ga ne bilježi Buhara i Muslim. To je što je što se tiče ti šest hadisa u, e, u, u e, knjizi o znanju. A onda je spomenuo u, u e, knjizi uh, Iman, spomenuo je uh, nekih uh, 12-13 hadisa. Prvi je hadis, men šehiden la ilah ilala, vođe bit lahođe na kaže, ko kaže, posvjedoći da ne, uh, la ilah ilala, kaže, obavezan mu je dženet, ulazak u dženet. Taj hadis je mutevatir. Također hadis, kad kažemo motivator, zapamte znači, taj hadis, sve ovo što smo spomenuli, znači spomenulo ga je najmanje deset ashaba ga prenosi taj hadis. U generacijama, generacijama poslije ashaba, deset tabina u istoj generaciji, nakon njih deset tabi tabina i tako dalje. A u tabinima imamo više, više generacija. Imamo mladi tabine i stari tabine. Imamo ashabe, eh, imamo ashabe mlade, imamo starije ashabe. Znači u svim tim generacijama koji se prenosi hadis i najmanje po deset ljudi u jednoj generaciji prenosi taj hadis. To je šart. To je šart. Eh, drugi hadis kaže umirtu enu katile nas. Također mu tevar naređujemo da se borim protiv ljudi, sve dok me svedoče la ilah ilade do kraja hadisa. Eh, sljedeći hadis koji motivatir al muslimu men selim al muslimu. Musliman onaj od koga su uh, čisti, zaštićeni, mirni muslimani. U čemu? Min od jezika i, njegov, i, njegove ruke. Također hadis motivator. Uh, Hadis bilježi znači Buhari Muslim. Kaže hadis motivar takođe la jezni zani hine jezni onaj hadis duži. Kaže ne čini e, zinaluk la jezni zani. Zinalučar ne čini zinaluk kada čini zinaluk wahu wa mu'min, a da je mu'min. I onda poslije spominje se pijenje alkohola i krađa i tako dalje. Hadis motivator. Također hadis el imanu jemanin. Iman je jemenski. Stanovnika jemena. Hadis motivator. Šta znači stanovnika Jemena? Znači da, da su stanovnici Jemena bili a, e, ljudi koji se najbrže i najiskrenije odazvali vjeri a, e, u kojoj je pozvao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa ima, a, poslanik sallam pripisuje fadl u tome da je iman njima pripada, su ljudi od imana, ljudi od vjere. Također, znači hadis je mutevadre. E, hadis je mutevadre također, ekmelul mu'minine imanen ahsenuhum huluka. Kaže, najpopuniji mumini imanom su oni koji su najljepšeg ahlaka. Hadis mutevatir. E, iako nije Buhari muslima. Također, e, hadis mutevatir e, došlo u raznoradnim rivajetima. Da je Allah želešanuhu fauqa seba semavat. Ili na nebesima. Da je Allah želešanuhu iznad nebesa ili sedam, ili sedam nebesa na, ili, ili iznad Arša, znači došlo je ovaj hadis, ovaj hadis u raznoraznih forma došlo je u motivatir, e, motivatir predajem. Također hadis uh, <clears throat> da se ovaj hadis znači uh, manje poznat, da je dovoljno od mušrika uh, njihovo priznanje i krar. Hadis također motivatir. Da će se ovaj hadis motivatir, da će se ovaj umet uh, podijeliti u 73 skupine, odnosno prije njega podijelili se židovi u 71, kršćani u 72 skupine, a ovaj imate u 73 skupine, hadis mutevatir. Također, e, kuđenje Havariđa i naredba, kuđenja Havariđa, naredba borbe protiv Havariđa, hadis mutevatir. Također, hadis mutevatir da je islam, ali islamu bedeja gariba, osa je judu gariba, počeo je kao strane, završe kao strane, fatuba ili guraba i blagostrancima. E, u, u poglavlju tahareta, čistoće, Ima dosta hadisa koji su motivatir. Prvi od njih je dibagul edimi tuhuruhu, e, da je štavljenje kože, da je njeno čišćenje, hadis motivatir. Također hadis posle njega, e, e, da je poslanik sa vlacanom pošao pored dva kabura u kojima se kažnjavaju oni koji su dva kabura, hadis motivatir. Uh, također hadis motivator uh, uh, kada je upitan poslanik o, o vodi morskoj pa rekao huwa tahuru ma'uhu al hilu da je ta voda uh, da je čista, a da je dozvoljena ugnjela životinja u moru. Također hadis la yaqbalullahu salate bi ghairi tahurin ili tuhurin. Allah šanu prima, ne prima namaz bez bez čistoće, odnosno bez abdesa, bez gusula. Također hadis la, la vudu li men lem jed kurisme lahi ali. Spominje ovdje da ovaj hadis od motivatora hadisa. Kaže, nema abdesta onaj koji ne spomeni Allahovo ime prilikom abdesta, na početku abdesta. E, oni ga ovdje spomenuo kao mutevatir, s tim da je ispravno ovdje, iako je spominu od mnoštva shaba, svi rivajete su slabi. Tako da imam Ahmed kaže, imam Ahmed kaže zbog, uh, zbog noštva ovaj, tih hadisa, a svi su slabi i jako slabi i, uh, ovaj, i da nije spominu ni jedan, iako je poslanik sada toliko abdestio i da nije, nije, nije došlo ni jednom redosnovim hadisu, uh, to je bliže da je ovaj, da je ovaj hadis, da je on, da je on slabi, da je batrčak da nije ispravno. To što ga on spomenuo ovdje među, među mutfadri hadise, oslanjao se na slabije rivajete od mnoštva sahaba kojim je na ispravno da ovaj hadis, da je ovaj hadis slab. Imam Mahmedba ocijenu sve rivajete da su slabi i da se ne radi po njima. A imam učenjaka, naravno, koji su jedan prihvatljivi kao šeha Albani i drugi učenjaka na osnovu, na osnovu mnoštva rivajeta. Izbog vjerojatno sa te strane ga ispomnije kao motivator hadise. E, također od motivator hadisa je e, Eh, korištenje mi svaka i posticanje na korištenje mi svaka. Hadisu u toj formi su došli motivatori predajama. Eh, onda opis opis eh, abdesa poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Mi smo spomenuli onda Abdullah ibn Zeida od Osman radijallahu anhu opisan Abdullah Abdullah ibn Suda, znači došao znači opis abdesa poslanika sam znači, došao je u motivatir formi. Uh, uh, uh lihje da se prilikom abdesta prolazi prstima kroz mokrim prstima kroz bradu, takođe je došlo u motivatir hadisima. Uh, uh, el uzunani min res, dva uha su od glave vezano za, vezano za abdest, znači da, da se potvrđuje da su dva uha od glave, odnosno da ulazi u abdest, također Adis došu u motivatir predaj. Iako nije u Buhari i muslima. Također, vejlu lil aqab, eh, teško petama, teško petama, hadis koji smo mi spomenuli, a također došlo mu tevatir predaj. Eh, pranje nogu prilikom abdesta došlo mu tevatir predaj. To je bitno iz razloga što zato što imamo šije koji ne peru noge. Koji ne peru noge nego e, vrše mesk potiranje po nogama prilikom abdesta. Onda mesk alal hufein, e, uzimanja meska po, po mestvama je došlo motivator hadisma. E, vrijeme u kojem se čini mes, mesk po, po mestvama a to je za ono koji boraju u svome mjestu jedan dan i noć, a ono koji je musafir tri dana, tri noći, također motivator hadis, motivator predajma. Uh, Uh, onda men mese ferđehu feljete vada, onaj ko dodirni svoj polni organ, neka uzme abdes, došao mu te taj hadis je mu te Uh, eh, hadis te oddao mima meseti nar, uh, uzmajte abdes od onog što je bilo pečeno na vatri, od mesa koji ideš koji je pečeno na vatri, mu te hadis. Propis zato je posebno, znači, vjerojatno smo možda čuli ili niste doći do toga. Uh, hadis uh, da se uh, Eh, da se ostavi eh, da posle toga znači hadis da ne treba uzimati abdest da ne treba uzimati abdest od onog od me, koje se jede meso koje je pečeno na vatri prženo na vatri eh, da ne treba uzimati takođe došo motivator predaje znači obrnuto ovom hadis Uh, hadis uh, da treba poprskati mokraću uh, muškog djeteta i a da treba oprati mokraću ženskog djeteta kada su umokri na odjeću uh, došao mu tevatir predajma Uh, hadis el ma'u min el ma' veđeno za gusl da je voda od vode voda, znači gusl se uzima od vode misli se od spermi koja izađe izlazak spermije obavezuje gusl to se misli, voda je od, od, zbog vode voda od vode, voda zbog vode hadis mutavadio uh, eh, naredba da džunub naredba je došla da džunub uzme eh, da uzme abdest prije nego što legne ako se ne okupa, da uzme gusl da naredba je došla da uzme abdest s tim znači da je ispravno znači, ne govorimo prosto da je ispravno da je da je to mustehab a ne da je da je važib znači to je došlo mutevatir hadisu da osoba koja koja je džunub i hoće da da legne da je došlo mutevatir hadisu da treba uzeti abdest takođe kupanje bi fadl mar'ati da se da osoba kupa se sa vodom koja je ostala nakon ženi koja ona koristila prilikom abdesta ili gusula kupanje sa tom vodom došlo mutevatir hadisu da je dozvoljeno. To je što se tiče hadisa za taharet. A onda imamo hadise koji su došli za ezan, za učenje ezana. Od tih motivatir hadisa je sljedeći e, hadis da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio učenje ezana, došao je motivatir predaj. Da naredio nakon što su sanjali ko? Sanjao jedan ashab. Koji je Abdullah? Koji? Abdullah? Ja nije on, spa, nije on sanjao. Omer Bahatev sanju potvrdilo se to. E, glavnom, taj hadis, da je, da je nakon tog sna, da je poslanik sam naredio se uči jezan mutavatir hadise. E, onda, e, Ezan Abdullah ibn Zejda, njegov Ezan je prenesen mutevatir predaj, mutevatir hadisama. E, da se uči Ezan za pet propisan namaza i za džumu, došlo u mutevatir hadisama. E, da su oni koji uče jezan, da su je biti najduži vratova na sudnjem danu, to se spominje kao fadl, došlo mu te vater hadisu. E, da se oprašta grijeh Moezinu, dokle god dopiri njegov glas priliku učenja zana, došlo mu te vater hadisu. E, da, treba, da treba učiti ezan u parnom broju, a, a i kamet u neparnom broju on, onih stvari koji se ponavljaju prilikom zana, to je došlo u mutevatir hadisu. A što se tiče hadisa o namazu, tu imamo najviše narodno hadisa, a, a, hadisa koji govori znači o raznim a, poglavljima i raznim, a, raznim propisima vezan za namaz, od tih hadisa su sljedeći. A, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao ahšam namaz kada zađe namaz kada zađe onaj krug od sunca za horizont. Da je klanjao tad akšam namaz, došlo mu tevatir hadisu. Da je a, salatul vusta srednji namaz, da je to namaz ikindija, došlo mu tevatir hadisu. Da je, da je kibla, da je kibla kaba, došlo mu tevatir hadisu. Znači ona kada je došla do promjena, do promjene kabe. Došlo mu tevatir hadisu. <clears throat> da je poslanik sa lansane klanjao u, unutar Kabe, došlo mu te vatir Da je, da je stegno, odnosno natkoljenica od aureta, spominje da je to mutevatir hadis. Međutim, ispravno da su ovo svi hadisi slabi. Iako su došli mutevatir, svi su slabi. Pa na osnovu mnoštva rivajeta neki učenjaci dižu na stepen e, dobrog ili vjerodostojnog hadisa a da je, da je, da je ovaj hadis vjerodostojan, da ovaj hadis vjerodostojan, onda ne bilo razilaženje oko toga uopšte među učenjacima, da li je natkoljen sa stegno, da li je ono stidno mjesto ili nije stidno mjesto jer imamo poznato ili kod Malikija, da ne ubrajaju to u, u stidno mjesto. Znači, oni dijeli u tri, značenje, u tri kategorije stidno mjesto. Kod Ibn Hazma, u njeg je stidno mjesto samo polni organ i dubura. Ostalo sve nije stidno mjesto. Ostanja se na ovaj hadis i drugi hadis. Uglavnom, ovaj hadis ima slabosti. U svim rivajat ima slabosti. On ga stavio, među, uvrstio među motivator hadise, E, znači ovo, ovo govorimo o tome, znači kako neko, neki učenjak može neki hadis ubrojati u nešto tako dalje, to je njegovi štihad, a svaki, svaki štihad je podložan, podložan uh, kritici i govoru o tome. Znači već dosta smo spomenuli neka ta dva hadisa, što ja znam, znači da svi slabi hadise, ali oni ubruju mutevater hadise. znači, onda se postavlja pitanje, dobro kako, jel može biti slab hadis u svim rivatima da bude mutevater? Jel može biti? A? Znači, ako može, znači on ima sumnje da je vjerodostojan, je tako? samo prenesu. Ne može znati ispravan. Ne, mi smo dali, dali definiciju tamo. Dali smo definiciju, motivator hadisa, da on, da on ukazuje 100% znanje, nužno da je to bilo, da se to desilo. Možete doći u davih hadisma svi. Zato možemo razložiti to. E, zato ima razliženje oko ovoga. Znači, onaj koji je digao na stepen, prihvatljivu na osnovu rivajeta i rekao je, prenosi su motivate predaj. Pa on to uvrsti, on to uvrsti na, to, na osnovu toga što su neki od učenjaca rekli za sve ove hadise da su motivate. Što nema, ne znači da je sve to ono muselem što kaže Arapi, znači nije to da se tome predaže, to sto posto tako znači. Oko neki ovih hadisa, ja vama nisam ovdje spomenuo prvi, prvi u hadisa koji upita, koji on spomenuo, kaže inem el e'amalu bin nijad, spomenuo. Motivator hadisa kaže inem el e'amalu bin nijad. A u stvari ispravno da se taj hadis ubraja šta? Znači garib, jest. Garib od fard. Koga spominje? U tri generacije ga samo po jedna spominje. Tri generacije ga spominje. Samo po jedna ravija. A onda u stvari ispravno šta? Znači hadis, Bođi, jest hadis Buhari muslima, ali u tri generacije sve po jedna ravija ga u generaciji čitavu spominje. A onaj, ali ovaj hadis jest po značenju motivatir. E, sad tu možemo reći po značenju jest mutavatir. Kako po značenju? Znači imamo toliko hadisa koje kazuju, dokazuju na to da se dijela vrednu prema nitu. Da ih hlaza nije tako. Znači, kao što ono što smo rekli za dizanje, za, za dizanje ruku prilikom dovi. Znači, nemaš hadis nijedan da je došlo jedno, i za jednu situaciju da je rečeno, ali u ukupnim svim situacijama motivatir po značenju. Tako i ovaj hadis može motivatir po značenju, a po tekstu ovog hadisa nije sigurno motivatir. <clears throat> E, dalje gdje smo sad došli aha e, kaže men bena, bena lillahi mesjiden ko izgradi al, radi Allaha dželešanuhu mesjiden bena lahu lehu šta dvorac, kuću, izgradimo u džennetu, tako, hadis mutevatir. Kaže, men ekele min hadis, šeže, ko pojede sa ovog drveta, ovu biljku, fela jakrebenne mešiden, neka se približe našim mešidu. Koju biljku? luk bilo crni i prasu. Sve to je spomenuto u hadismu. Znači, to je došlo u motivatir hadisu. Neka se nikako ne priblizava naše mešćidu. Neka ne ide u mešćid klanjati. E, također hadis e, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam klanjao e, u jednom thaubu. Motavašihan bihi da je bio sa njim jel, da je bio sa njim jel, ovaj eh, na poseban način jel eh, obukao oko sebe da došlo motivator hadisu onda namaz eh, vrijednosti vrijednost namaza u poslanikovom mešhidu i u pa, u u, u mešhidul u Mekki taj hadis također vjerodostan znate koji je broj ne spominjemo pa onda takođe džuvedat lil ardu mešhidu tahura da mi učinjem ja zemlja mešhidom i čistom hadis mutevatir. Eh, Bešir Mešaine, kaže, eh, obraduj oni koji hodaju, Fidula mene lejli, u noćni, idu u nama, idu na, idu na namaz, znači misli se na jaciju, na sabah namaz, idu na namaz, uh, obraduj te koji idu, znači koji pješke idu do meši da klanjaju namaz. Hadis mu te vater, esfiru bil feđi fejnuh adam ne žađe, uh, kaže esfiru, znači osvanite, sa, klanjajte sabah namaz, fi, kada je vrijeme isfirara. Ima tu sad tumačenje šta se misli isfirara, da li kada, kada nastupi zora ili se misli skroz pred izlazak sunca, na čemu se Hanefija, a džumure u stvari kada, kada nastupi zora. Uh, E, prava zora kada nastupi. Uglavnom, taj hadis uh, navodi ovdje kao da je, mu, da je, da je motivatir. Kaže, i da štedel uh, uh, harru, kada, kada, kaže, bude žestoka vrućina, fa abridu bisala, odgodite podne nama, slanjajte ga poslije, se smanji, misli su u toplim krajevima, naravno. Kaže, uh, hajru su fufi riđali, a najbolji safovi su muškaraca, najprvi safovi, a najbolji safovi žena su zadnji safovi, kada, znači, kada klanja jedni za drugi, a ne kada su gore nas to ima po jednom tumačenju učenjaka. E, kaže, el emru bi ta dili sufuf, naredba da se poravnaju sufovi, safovi mutevatir hadisima, došlo. Kaže, leu la ne šakal umeti, le mertum bi se vak, da, da ne bi otežao svom umetu, naredio mi da koriste mi svak, imamo u kojim situacijama? Prilikom na, prije namaza, prilikom abdesta, jesu to su situacije raznorazne, ali govorim za ovaj hadis konkretno. Prilikom namaze, prilikom abdesta došlo je. E, hadis došlo u motivatiju prodaje. Da je, kažemo, iftaho salati to tohur, da je ključ namaza čistoća, uzimanje, da se čovjek očisti, e, taj hadis, da, znači, abdest i gusul, znači, e, taj hadis je motivatiju došlo u prodaje. Refu je dejn, fili hram vor kuvel podizanje ruku na početnom tekbiru, prilikom vraćanja sa rukua, odlaska na ruku prilikom vraćanja sa rukua došao mu tevatir predajema znači e, vadu je de nehadu mahada dohra fi sala stavljanje e, e, desne ruke preko lijeve ruke došlo u mutevatir hadisima qiraatul besmela učenja bismili u namazu došlo u mutevatir hadisu da, da se uči odnosno da se uči da se ne uči naglas nego da se uči u sebi tako Uh, E, terku, e, zato ovaj, e, znači imam jedan ovaj, da se uči bismila, došlo motivati radisu, kaže u terhul džehri bil besmele, da se nauči bismila naglas došlo u motivati hadisu. La salate le melam jakra bi fatil kitab, nema namaza ono koji ne preuči fatihu knjige, odnosno fatihu, motivator hadis. Vadu le dena ruk, ruk betin fir ruku, stavljanje ruku na, na koljena prilikom rukua, u motivatir hadisma došlo. Eh, qaulu inda rafi min ruku učenje ono što se uči prilikom podizanja sa rukua mutevater hadisu tešehud uh, učenje tešehuda odnosno etehijatu u namazu je došlo mutevater hadisu uh, išaretu bi se babeti uh, fi tešehud da se išareti uh, kaži prstom da se išareti kaži prstom u namazu prilikom tešehuda došlo mutevater hadisu uh, E, kefijetu salati, način klanjanja poslanika sa lansanem e, pojašeno znači, u motivatri hadisa od, od, od, od znači, skupine sahaba, preko deseta sahaba. E, Te slime tam sela, da se, dva, da se predaje selam na desnu i na lijevu stranu, došlo mu tevatri hadisu. E, da, kaže Beno Adem, Adem, la yaqtauna salata salate i baina merru musalli. Da, da prolazak da, ljudi, insana, ispred klanjača, kada prođe sve njega, da ne kvari namaz da ne kvari namaz došlo mu tevatir hadisu, osim u čemu? Izuzetak za koga? Došlo u hadisu, izuzetak za koga? Za, za koga? Za ženu, magarca i, i crnog psa. Što kaže Aisha, haj dobro za magarca, haj za psa. Ali što ste nas uporedili sa životinjama. Bunla sa Aisha radijallahu anha pa spomenula hadis da ona klanjala ispred poslanika sa selem hadis u Buhari Muslimu kaže ja ja ležala ispred njega pa noći namaz klanja pa hoće da klanja u mene kaže dirne ja sklonim svoje noge on padni na seždu pa kad se on vrati opet kaže ispruži noge jer je dugo boravio na kemu mogla je spavati ispred njega. Uglavnom ovaj hadis tema za sebe. Uh, uh, <clears throat> klanjanje pardon, e, klanjanje e, poslanika sallallahu alaihi sallam u obuci došlo mu tevatir hadisima. E, da je poslanik sallallahu alaihi sallam spavao, legao na desnu stranu nakon e, e prije sabah namaza, nakon klanjanja suneta, došlo mu tevatir hadisu. E, zabrana zabrana klanjanja nakon sabah namaza i nakon kidije namaza, uh, znači, na, uh, e, mislim, spremstvo na nefilu, to zabranjeno na vremena, došlo u mutevatir hadisu. Zabrana klanjanja u, u š, ne znam kako zovu, štalama, štalama odeva, štalama odeva, zabrana klanjanja u, u, na tim mjestima gdje borave deve, došlo u mutevatir hadisu. uh, zabrana uzimanja kaburova za mešide, odnosno pravljenja mešida na kaburova, na mezarima, došlo mu tevatir hadisima. E, e da, da su sunce i mjesec, dva